Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i selam na njegova poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Draga braćo, cijenjene sestre i uvaženi gosti, pripala mi je čast da vam kao voditelj programa ispred udruženja Riznice Dobra izrazim dobrodošlicu i pozdravim najboljim pozdravom Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa Prije svega vjerska, a zatim moralna, društvena i svaka druga dužnost je promicati pozitivne vrijednosti koje, su od opšte i praktične koristi jednog društva. Imajući u vidu ovu vjersku i moralnu dužnost i obavezu koju takvu nudi i vjera Islam, a s druge strane znajući da je ovaj grad živince i šire i te kako potreban izgradnje i očuvanja ovih vrijednosti koje se ogledaju u očuvanju vjere, života i mjetka, razuma i časti. Udruženje Riznice Dobra je tim povodom organiziralo javnu tribinu na temu između Islama i džahilijeta, koju će na naši gosti predavači podobnije izložiti od onoga što su nam za večeras pripremili. Naši večerašnji gosti su predavači sa desne strane Nusret Imamović, profesor šerijskog prava. I sa lijeve strane nam je naš gost, predavač Enes Čaušević, također profesor šerijskog prava. Nakon njihovog izlaganja, inšala imaćete imat ćete pravo da postavite usmeno pitanja a oni koji budu htjeli putem papirića, znači imaju naši redari tu koji su u zelenim prslucima, pa do njih dosta pa, pitanja, pa tako da oni proslijede do naših predavača.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 ne budemo od onih koji su stradali kako kaže subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu, dakle izuzimajući iz skupine stradalnika one koji vjeruju wa amilu salihat i dobra djela čine wa tawasau bil i jedni drugima istinu preporučuju wa tawasau bis sabr i jedni drugima strpljenje preporučuju. Salavat i salam neka je na posljednjeg Allahovog poslanika njegovog miljenika i odabranika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, koga je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao i poslao svim stanovnicima ovoga svijeta, ove planete zemlje, bez ikakvog izuzetka, crncima, djelcima, arapima, arapima, bogatima, siromašnima, pametnima i onima koji su manje pametni. Njegovo poslanstvo je rahmet, kako kaže subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi smo te poslali samo kao milost svjetovima. Kako bismo vidjeli veličinu te milosti, neophodno je da govorimo o danima prije poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, o tminama koje je njegovo poslanstvo obasjalo, osvjetlilo i dovelo svjetlo dana. Da se upoznamo sa tim periodom, sa stanjem ljudi u tom periodu, sa njihovim ekonomskim, društveno-političkim, materijalnim i drugim prilikama, da vidimo kako su ljudi tada živjeli i da vidimo šta im je to Allah subhanahu wa ta'ala objavio Evo prije nekoliko minuta postavljaju pitanje pa kažu zar je i nakon 14 stoljeća moguće da ima tragova toga predislamskog perioda? Pa ćemo mi kroz naše izlaganje uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć da dokažemo i pokažemo u kojoj mjeri, u kom obliku i na kojim mjestima se ti tragovi predislamskog perioda nalaze i da se na taj način pokušamo od toga odvojiti i od njegovog zla i nečistoće očistiti i zaštititi. Da bismo znali veličinu Allahovog zakona, šerijata, obzirom da ova tribina nosi ime, naziv, parolu, kažite kako hoćete, čovjek između šerijata i paganstva, odnosno džahilijeta. Dakle, na jednom razmeđu, na jednom raskršću, pa da bismo znali šta je jedno, šta je drugo, neophodno je da to definišemo, da razjasnimo i jedan i drugi period. Riječ džahili je izvedenica od riječi džehl, i ona uglavnom označava neznanje, nedostatak informacija o određenim stvarima ili pitanjima. Allah subhanahu wa ta'ala ovu riječ spominje u nekoliko ajeta u svojoj knjizi i govori o onima ili stanju oni koji su se okitili tim svojstvom. Dakle, riječ džehl sugerira neznanje, a onaj pri kome se to svojstvo nađe je neznalica. Pa ćemo, obzirom da smo uzeli e, termin paganstvo, naći da je paganin osoba koja ne posjeduje nikakvo znanje, već postupa bahato van svakog sistema, van svakog zakona, van svake normali. Kaže subhanahu wa ta'ala Jahsabuhumul jahilu agnija'a minat ta'afuf. A neznalica misli da su imućni zbog njihove skromnosti i suzdržljivosti. I još vidjet ćemo u brojnim ajetima uzvišeni spominje izraz džahl ili džahili. Da vidimo u terminološkoj definiciji šta je to džahilijet, šta je to paganstvo. Postoji broj definicija koje svaka za sebe i na svoj način definišu ovaj period. Pa smo mi to sveli pod jednu definiciju kako bismo uštedili vrijeme i vaše i naše koja glasi džahilija ili džahilijet ili paganstvo je stanje u kome se nađe narod prije nego mu dođe Allahova uputa. Kada čovjek čuje samo ovaj dio definicije, on će reći, a kako to da mi danas ljude nazivamo džahilima, kada je to stanje prije dolaska Allahove upute. Sa dolaskom Allahove upute to stanje je nestalo i nastao je novi period. Pa smo definiciji dodali odnosno stanje u kome se neki narod ili dio njega odbija odazvati Allahovoj uputi. Ovaj drugi dio definicije omogućava da ovaj termin koristimo i danas u ovome vremenu za osobe u prilikama u kojima se oni odbijaju povinovati i odazvati voj subhanahu wa ta'ala uputi. Tako da definicija u svojoj cjelini obuhvata ljude koji su živjeli u periodu kada nije bilo poslanika, dakle ehlu fetru, i one koji odbijaju slijeđenje upute nakon što im je ona došla. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam poslanje narodu, ljudima koji nisu posjedovali znanje o knjizi koja je prethodno objavljena. Poslao je poslanje ljudima kod kojih je dominiralo barbarstvo, divljaštvo, bezakonje, anarhija, nered, nazovite kako hoćete, koji su bili u okrilju tmina, primjenjivali svaku vrstu zla i nereda. Ako ste čuli za izraz divlji zapad, riječ džahilijet je mnogo crnja i mnogo tamnija. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao iz milosti svoje, svoga poslanika, da ljude izvede iz tmina neznanja u svjetlo upute. Što se tiče samog neznanja, njega možemo podijeliti na više vrsta gledajući to sa više aspekata. Pa ako gledamo sa aspekta općenitosti i posebnosti, naći ćemo da je opće paganstvo ili apsolutno paganstvo, dakle ta prva vrsta, bilo prije poslanstva vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Sa dolaskom poslanika sallallahu alaihi wasallam nestalo je tog općeg paganstva što smo u jezičkoj definiciji ovoga termina pojasnili. Jer da nije tako došli bismo u koaliciju sa mnogim ajetima i hadisima od kojih je hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam La tezalu ta'ifatu min ummeti. Stalno će u mome ummetu biti jedna skupina. Stalno će qa'imina ala amrillah. Stalno će izvršavati Allahovu naredbu. Stalno će isprovoditi i prakticirati Allahovu vjeru. Tumačiti Allahovu objavu. Svidjelo se to kome ili ne svidjelo, ovo je garant da će do sudnjega dana na ovome svijetu biti oni koji se dosljedno drže Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, svejedno, dakle, podržavali ih oni kojima se to ne sviđaju ili im oni to osporavali. To je Allahov sunnet. I to garantuje hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, a Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame nikada nije slagao i istina je ono što je obećao i što je rekao. Pa kaže sallallahu alejhi ve neće im naškoditi koji ih ostavi na cjedilu. Ne treba da se boji, ne treba da se sikiraju kontinuitet njihovog rada, kontinuitet opstojnosti Allahove vjere je zagarantovan. Jeste da će taj put biti težak, jeste da će taj put biti trnovit, ali kontinuitet će ostati i opstati. Niti će im naškoditi onaj kojim se suprostavi sve dok ne dođe Allahova odredba, a oni, pohum zahirun, a oni dominantni, oni pobjednici nad drugima, kako kaže sallallahu alaihi wasallam. Tako da na osnovu ovoga hadisa isključujemo da paganstvo dominira prije dolaska islama i poslije dolaska islama, pa tako smo ga podijelili na ovo opće i posebno. Dakle, na osnovu ovoga izraz paganstvo, džahilijet, nije dozvoljeno upotrebljavati ni na jedan od vjekova ili ni na jednu od generacija nakon vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam u općem smislu, u općem pogledu. Nažalost, to nekima promiče, oni u to zapadaju, jer ne smije se generalizirati zbog ovoga hadisa i zbog brojnih drugih dokaza koji govore da je apsolutno sveopće paganstvo završilo sa dolaskom Muhammeda sallallahu Druga vrsta jeste ograničeno paganstvo, a to je paganstvo koje postoji u pojedinim zemljama ili pri nekim pojedincima i zajednicama, čemu smo danas svjedoci, na mikro i makroplanu. U svakom gradu, u svakom selu postoje mjesta, postoje predjeli gdje se manifestuju određeni oblici paganstva ili džahilijeta. A isto tako vidjet ćete na globalnom planu u svakoj državi ima neko svetište, u svakoj državi ima nešto što odudara od Allahove vjere njegovog zakona subhanahu wa ta'ala. Da vas poštedim, dakle, detaljnijeg ulaska u džahilijet, njegovo značenje i njegove podjele, šturo ćemo preći da bismo i drugi dio, dakle u našem vremenu koje smo sebi odredili, definisali, a to je Allahov šerijet, šerijat, odnosno njegova vjera kojom je zadovoljan i koju je objavio svojim robovima. Vrste paganstva sa vremenskog stanovišta isto tako dijeli se na dvije vrste. Paganstvo prije vjerovjesništva ili prije poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi i paganstvo poslije njega. Ono prvo se naziva džahilijetul ula, a neki islamski učenjaci koriste izraz za ovo drugo džahilijetul uhra, odnosno davno pagansko doba, doba prije islama i skorašnje ili sadašnje pagansko doba, dakle doba poslije Islama, kako stoji u Kur'anu, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte kako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje ženama vjernika. Pa tada je tumačeći ovaj ajet rekao to je predislamski period, odnosno, dakle, džahilijetul ula, to je taj džahilijet koji je bio prije dolaska vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, i drugi, sa vremenskog aspekta, druga vrsta paganstva jeste ono paganstvo posle dolaska poslanika sallallahu alaihi wasallam, o čemu Ibn Jarir, rahimahullah, veli, ako neko kaže, zar da u islamu ima paganstvo ono što nama danas pokušavaju kazati, on kaže, treba se odgovoriti riječima džahilijetul ula davno pagansko doba da se time misli na ono prije islama pa se za osobu kaže pri toj osobi je neka od osobina toga perioda jer nisu svi ljudi u tom periodu pošto je on završio ali ako osoba ima pri sebi neku osobinu mi kažemo osoba je džahil jer ima neku osobinu koja je bila prije Islama, pa sa dolaskom Allahove vjere i njegovim ulaskom u Allahovu vjeru, on to nije odbacio od sebe, nije ostavio, mi kažemo on je džahil, što ima svoje posebno značenje, jer ćete vidjeti da džahil prije dolaska Islama i džahil poslije dolaska Islama nisu na istoj deređi. Što se tiče paganstva za oblast sa stanovišta oblasti za koju se veže, ima mnogo vrsta, tako da je to teško pobrojati i sažeti, pa ćete naći paganstvo u moralu, paganstvo u odjevanju, paganstvo u ekonomiji, paganstvo u privređivanju, paganstvo u upravljanju, paganstvo u politici, umjetnosti i tako dalje. Znači, oblast za koju se veže određeni islamski propis, pa ljudi u tome odstupaju sa stanovišta islama, mi možemo kazati da je paganstvo u toj i toj oblasti, pa ćete naći paganstvo u ekonomiji kamata i tako dalje. Dakle, da ne detaljušujem, I četvrto, sa e, vrste paganstva sa stanovišta propisa dijeli se na dvije vrste. Paganstvo koje čovjeka izvodi iz islama, koje je nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala i na ovu vrstu se odnose riječi uzvišenog يظنون billahi غير الحق ظن الجاهلية misleći o Allahu ono što nije istina mislima paganstva kako su nekada mislili ili afa hukmel jebgun zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi to je nevjerstvo to taj džahilijet je nevjerstvo a druga vrsta je džahilijet koji je grijeh to jest ne izvodi iz vjere islama to se dešava ostavljanjem nečega obaveznog ili činjenjem nečega što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio izuzev nevjerstva. Dakle, činjenjem nekog od velikih ili manjih grijeha. Onaj ko uradi ovu vrstu nije nevjernik. I na to se odnose riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam koji je kazao Ebu Dharru inneke imru fike džahilije doista si ti čovjek pri kome ima paganstva Ebu Dharr, ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam Allah, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam za njega kaže doista si ti čovjek pri kome ima džahilijeta to jest jedna ili neka od osobina džahilijeta Dakle, to je e, što se tiče džahilijeta ili paganstva i ako iščitavamo predislamski period vidjet ćemo kakve su tmine bile u tom periodu, u periodu kada su se ljudi stidili ženskoga djeteta, kada bi im lice pocrnilo od muke što mu se djevojčica rodila, pa su živu djecu zakopavali, želeći se sačuvati neugode pred drugim ljudima, pa Allah subhanahu wa ta'ala postavlja pitanje وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ A kada živa zakopana djevojčica bude upitana, šta? bi eji zambin kutilet. Kakav je grijeh novorođenog djeteta, bilo ono žena ili muškarac, bilo muško dijete ili žensko dijete, ono je čisto, neporočno, rođeno u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, u dini islamu, pa su predislamski Arapi ubijali takvu žensku djecu zbog svog džahilijeta i mnogo drugih crnih osobina koje je naša čista vjera izbrisala i očistila. Sa druge strane da vidimo šta je Allahova vjera, šta je Allahov zakon, šta je to od čega prezaju ljudi na istoku i na zapadu, kada im se spomene kosa im se diže na glavi. Šta je to od čega odvraćaju? Šta je to ono što oni ne žele na ovim prostorima ono što oni ne žele u ovim kasabama, u ovim selima. Šta tu Allah hoće? Ko red uspostavlja na ovome svijetu? Je li Allah subhanahu wa ta'ala ili oni svojim hirovima i svojim prohtjevima? Allah subhanahu wa ta'ala objavio je ovu vjeru li juhriđen nasa mina zulumati ila nur da ljude izvede iz tmina na svjetlo. Međutim, sluge šeitana nisu zadovoljne time pa su se povinovale i odazvale svome vođi, svome komandantu i nasilu vjernike odlače sa svjetla u tmine. Ako malo bolje pogledate svijet oko vas, vidjet ćete koliko je samo u vašem vidokrugu stvari koje pozivaju u tmine. Bilo da je u pitanju moral, bilo da je u pitanju ekonomija, bilo da je u pitanju privređivanje, vidjet ćete koliko stvari vas zovi, a Allah subhanahu wa ta'ala objavio knjige, poslao poslanike, da pozovu ljude u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Mislim da se ne varam ako kažem kada se ljudima spomene šerijat, dakle sad izuzimam one koji su nešto pročitali, koji su nešto slušali, koji su oživili Allahovu vjeru u svojim dušama, običnom bošnjaku kada se spomene šerijat, šta kaže, vi biste samo ruke odsjecali, vi biste samo ubijali, Dakle, to je prvo na šta ga šerijat asocira, a to je ono što mediji propagiraju i način na koji mediji predstavljaju Allahovu vjeru. Spas, sreću, prosperitet, napredak za pojedinca i zajednicu. Šerijat u jezičkom smislu ima dva značenja. Prvo značenje je da je to jedan pravi put. Put sa koga nema skretanja. Nema lijevo, nema desno. Od dolaska poslanika sallallahu alaihi wasallam do sudnjega dana. Put ostaje u istom pravcu. Jednako trasiran. Jednak za sve koji hoće da njime hode. Ne pravi razliku ni po kakvom standardu po kome se danas ljudi dijeli i po kome se danas ljudi razlikuju. To je značenje Allahovog šerijata u jednom od dva značenja ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون a potom smo, mi, potom smo mi učinili da ti u Allahovoj vjeri ideš pravim putem. Pravim putem, bez kretanja, bez izmrdavanja, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala želi i očekuje od tebe. Kada ti nešto naredi, da to velikodušno, srčano izvršiš. A kada ti nešto zabrani, da to isto tako velikodušno i srčano odbaciš. To je hođenje pravim putem, to je šerijat. Pa ga ti slijedi, kako kaže Allah svome poslaniku, a nemoj slijediti prohtjeve Alladine la ja'lamun, onih koji ne znaju. Jer danas većina ljudi slijedi i prohtjeve onih koji ne znaju. Osoba bude niko i ništa, pa od njega naprave svjetsku ikonu, pa ga milioni slijede. Kada umre, kada mu Allah dušu uzme, milioni ga oplakuju, pa ga poslije možda proglase ovakvim, onakvim, možda ga i posvete, možda ga da stavimo tri tačke. Drugo značenje, jezičko značenje šerijata, jeste da je to izvor pitke vode. Pogledajte simbolike. Izvor pitka voda je rahatluk za tijelo. Kada se napiješ šumske pitke vode koju hoće da nam zagade, osjetiš jedno olakšanje kao da si ručao, a isto tako kada duša uredno izvršava i sprovodi Allahove propise, ona osjeća jedno olakšanje, bez obzira kakve okolnosti u kojima se nalazimo bile. Pa ćete vidjeti da Bosna ili ovi prostori grcaju u političkim problemima, grcaju u ekonomskim problemima, grcaju u moralnim problemima, grcaju u društveno-političkim i drugim problemima, međutim, musliman kada istinski prihvati Allahovu vjeru, zna da to ništa nije moglo biti osim Allahovom voljom. Pa onda se nema s čemu sikirati. Allah je tako htio. Ali mi nećemo ostaviti stanje da takvo ostane, već ćemo raditi da popravimo maksimalno se zalagati, maksimalno davati sve od sebe da stanje dovedemo na ono o čemu smo danas na našoj hutbi govorili, a zatim se na Allaha oslonuti i bez ikakve brige biti. Ovo ne govorim da smo nemarni prema problemima umeta ali ovo govorim da živimo dostojno, spokojno u okrilju Allahovog šerijata u okrilju Allahove vjere koju nam je on propisao. Zatim, terminološko značenje riječi šerijat. Najjednostavnija definicija jeste da je to Allahova vjera. Najjednostavnija definicija, najobuhvatnija da kaže što je Allahova vjera. Sve što ta riječ podrazumijeva, to je šerijat. Allah subhanahu wa ta'ala od Adema alaihi selam do dana <clears throat> kada je Muhammedu sallallahu alaihi wa objavio islam objavljivao je šerijat po šerijat zakon po zakon jer ćemo naći da ima nešto nepromjenjivo a to je vjerovanje u Allaha to je islam da se samo Allah obožava i da je samo Allah istinski Bog, čemu su svi poslanici i vjerovjesnici pozivali. Međutim, njihovi zakoni, dakle njihova prava su bila drugačija shodno kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, dakle kako to odgovara stanju ummeta kome je to objavio. Kao što ćemo naći da dojenče od svoga rođenja dok ne dostigne određeni nivo i određeni period, hoće li mu njegov babo odma ispeći jagnje, pa mu donijeti pečenje, svi bi mi volili svome djetetu to priuštiti, ali djete nije sposobno da to probavi, ne može da konzumira. Znači mora jedan izvjestan period jesti majčino mlijeko bilo ono iz grudi ili iz flašice. Znači mlijeko ono što je ono sposobno da probavi, da preradi njegov stomak, pa kada niknu zubići, malo dijete ojača, onda idemo postepeno sa unošenjem različitih namirnica. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala, kako je ljudski rod napredovao, kako je se ljudski rod razvijao, Allah je tako postepeno objavljivao zakon po zakon dakle mislimo na onaj pravni dio, a nikako na osnove vjerovanja. Da ne bi neko shvatio da je ljudima nekad bilo objavljeno ono što danas neki misle da obožavaju ovoga ili onoga, jer Allah je svima poslanicima u koje mi vjerujemo i koje nam je On spomenuo, svima je objavio dini Islam. Ali su se njihovi pravni zakoni dakle razlikovali njihovi šerijati dok je akidet uvijek bio isti. Allahova vjera ima uzvišene ciljeve. Allah vjeru nije objavio da se mi patimo, da se mi mučimo. I zato ćete vidjeti da se Allahova vjera nigdje ne kosi sa zdravim ljudskim razumom. Sve što zdrav ljudski razum prihvata, ali zdrav ljudski razum jer ćete naći danas da mnogi maloumnici govore kako je njihov razum zdrav, kako su njihovi postupci u redu. Allah je vjeru objavio sa određenim ciljevima. Dakle, nije objavio tek tako. Evo vam da se mučite i patite, nego ćemo vidjeti da je Allah vjeru objavio doista kao rahmet doista kao milost i spas za čovjeka i njegova, njegova pokoljenja, dakle i za cijeli <clears throat> ljudski rod. Objava Allahove vjere ima dva cilja ili dvije vrste ciljeva. Jedna vrsta jesu opći ciljevi koje Allah subhanahu wa ta'ala ili koje Allahov šerijat nastoji ostvariti ili koje će on neminovno ostvariti ukoliko se bude primjenjivao onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala traži u životu ljudi. A isto tako ti ciljevi se E, odnose na posebne propise zavisno od osobe ili okolnosti nad kojima se oni primjenjuju. Pa ćemo naći da Allahov šerijat, Allahova vjera nastoji ostvariti sveopću korist za stvorenja na ovome svijetu i na ahiretu. Korist u svakom pogledu. Dobro u svakom pogledu. Bila u pitanju zajednica, bio u pitanju pojedinac. I to se vidi kroz jednu cjelinu islamskih propisa, dakle propisa šerijata. Ako pogledamo u posebne ciljeve šerijata, vidjet ćemo da su to skupina propisa koje šerijat nastoji ostvariti, primijeniti, u posebnoj oblasti od oblasti života kao što je ekonomija, politika, sudstvo, kazneno pravo i tako dalje. Šerijat je obuhvatio cijeli ljudski život i podijelio ga na tri segmenta. Jer ćemo danas naći da čovjek kaže moram ovo, moram ono, ne mogu bez ovoga, ne mogu bez onoga, Allahova vjera nam je definisala koji su njeni prioriteti, dakle šta je to nužno u Allahovoj vjeri, šta je potrebno i šta je dopuna. I tako šerijat pristupa ljudskom životu. Pa ćemo naći da je šerijat odredio nužne stvari a to su one bez koji život čovjeka ne može opstati ni u kom pogledu na čijem čelu jesu pet stvari, a one su očuvanje vjere, očuvanje života. Allah je propisao šerijat da očuva vjeru. Pa ćemo naći danas mnogi pozivaju u vjerske slobode, a koliko je samo diskriminacije, progona zbog vjere, koliko je fobije i mržnje u svijetu zbog vjere, Allahova vjera nudi vjersku slobodu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Ko hoće neka vjeruje. ako hoće, neka ne vjeruje. Zašto? Zato što u islamu nema prisile. Nema nasilnog utjerivanja u islam. Kao što to druge vjere sa predznakom ne praktikuju pa nasilno ljude ugone u svoje okrilje. Allah subhanahu wa ta'ala je to zabranio la ikraha fid din u vjeru nema silom ugoniti. Zašto? Zato što bi primjena određenih šerijatskih propisa bila nepravedna ukoliko bismo nekoga natjerali silom u Allahovu vjeru. Zamislite nekoga utjeramo u u vjeru, on poslije ukrade i mi mu odsjećemo ruku. Mislite li da je to pravedno? Nije. I zato Allah ostavlja da čovjek uvjerenjem zdravim razumom odabere taj put. I zato šehadet nije ispravan ako ga čovjek ne prihvati u svome srcu. Može ga izgovarati jezikom koliko hoće. Ako je u duši nevjernik, nema od toga nikakve koristi. I zato Allah nudi da se dobrovoljno uđe u Allahovu vjeru, i da se dobrovoljno prihvate sve posljedice bile one dakle e, dobre ili loše po određenu osobu ovo kada kažemo loše u smislu da čovjek ukrade pa mu se odsjeće ruka ali si prihvatio dobrovoljno bez ikakvog pritiska svojom odlukom svojim razumom dakle očuvanje vjere očuvanje života. Allah zabranjuje bespravno ubijanje. Allah zabranjuje nasilje. Allah propisuje sankcije za onoga ko bespravno ubije. Pa kaže da onaj ko bespravno ubije nekoga kao da je sve ljude na svijetu pobio, ako nečiji život sačuva, kao da je sve ljude sačuvao. Zatim, treća stvar jeste očuvanje ljudskog razuma. Kao što ćemo vidjeti danas da ljudski razumi su došli u jednu veliku krizu zbog okolnosti u kojima ljudi žive, u kojima se nalaze, Allah je propisao vjeru da zaštiti i sačuva ljudski razum od svega što narušava njegovo zdravo funkcionisanje i njegove vitalne funkcije, pa je zabranio sve vrste opojnih pića, sve vrste opojnih droga, sve ono što zastire i prekriva ljudski razum. Četvrta stvar jeste, dakle, od nužnih stvari prioriteta u dini islamu jeste očuvanje poroda, očuvanje ljudske vrste, očuvanje potomstva i u vezi s tim Allah je propisao jedan čitav niz propisa o čemu bismo mogli satima govoriti, tako da ću samo se ograničiti na to da spomenem, pa je Allah naredio da se muškarci žene, da se žene udaju, a zabranio vambračne odnose ono što remeti mir koji je Allah subhanahu wa ta'ala uspostavio na zemlji. I još mnogo toga. Zatim, peta stvar koja je nužna u islamu i koju islam stavlja i svrstava u prioritete jeste očuvanje i zaštita ljudskoga imetka, čije skrnavljenje danas najbolje možemo osjetiti na vlastitim leđima zbog ove situacije koja je takva kakva jeste, jer ljudi su se udaljili od ovoga principa, ljudi čuvaju svoje, a uništavaju ono što nije njihovo. Tu su dakle, to su prioriteti i nužne stvari u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, ostaju one stvari koje su potrebne, kao što je potreba da čovjek sprema hranu, da jede, da se oženi i tako dalje. I na kraju su dopunske stvari, a to je da se čovjek lijepo obuče, da se namiriše, da se uljepša, da opere svoja kola, to su tahsinijati ili dopunske stvari u vjeri koje su dakle na trećem mjestu po pitanju važnosti u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Ja se nadam da je ovo jedan skroman uvod za mm, predstojeće izlaganje i obzirom evo jedan školski čas je prošao pa ja smatram za shodno da ovdje stanem, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam u mnogo većem broju i u mnogo ljepšim okolnostima i ambijentu omogući da detaljno razgovaramo o svakoj od ovih tačaka, da pokažemo uzvišenost, veličanstvo Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da ljudima otkrijemo njenu ljepotu, da to nije nikakav terorizam, da to nije nikakav vandalizam, da to nije nikakva nepravda koju sljedbenici ove vjere danas proživljavaju ovdje i onde u svijetu od strane onih koji njih kleveću za ove velike potvore. Već da je Allahova vjera milost svim svjetovima s tim što većina ljudi ne zna. Allah subhanahu wa ta'ala pravi razliku pa kaže hel jeste vi ladina wal la ja'lemun da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju zasigurno nisu pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od učenih robova svojih koji će dostojno sprovoditi Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, izvršavati njegove propise, a čuvati sebe i sve druge oko sebe od tmina džahilijeta, udaljavati se od njih i čistiti svoje duše od toga. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم rekoh ovo tražim oprosta za sebe za sve vas i za sve muslimane svijeta od Allaha subhanahu wa ta'ala, a doista je On milostiv i On mnogo prašta. Wa ala nebijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda i neka vas Allah nagradi za ovu izrazito lijepu i pomnu pažnju i ovo izrazito lijepo vladanje najboljom nagradom da nas ovako sastavi i uvede sve zajedno u džennetil firdaus. Amin.